Գործարար Արցախ, մեր հայրենակիցների գործարար ջիղը գտել է Վարսիկ Հարությունյանը։ Բարև բարեկամներ, այսօր կանդրադառնանք Buy for Արցախ բրենդին։ Գործարար Արցախի տաղավարում Ինա Բաղարյանն է։ Արցախյան արտադրանքը Արցախից դուրս։ Այս գաղափարով երկու ընկերուհիներ մտան գործարար աշխարհ։ Պատերազմից հետո մի շարք արտադրողներ ցավոք կորցրել էին իրենց սպառման շուկան, որը պետք էր անհապաղ վերականգնել։ Բրպտող աղջիկները որոշեցին դա անել յուրօրինակ ձևով, ստեղծեցին բոքսեր, որտեղ զետեղված են Արցախյան ամենատարբեր ապրանքներ։ Գործարար աղջիկները նաև հետաքրքիր անվանում ընտրեցին Buy for Արցախ։ Նրանց մտահղացումը կյանքի կոչվեց բիզնես ծրագրի շրջանակներում այդ ծրագրին մասնակցելուց ու հաջողության հասնելուց հետո։ Ինչպես պիտի արտերկրում ապրող մեր հայրենակիցները իմանային Բայֆոր Արցախ բրենդի մասին, իհարկե, սոցցանցերի միջոցով։ Եվ երբ տեղադրվեցին Արցախյան առաջին ապրանքները, միանգամից գայթակղեցին արտասահմանում ապրող մեր հայրենակիցներին։ Ընդունվեցին առաջին պատվերները, որոնք ուղարկվեցին Գերմանիա, Ֆրանսիա, Ամերիկա։ Բոքսերի մեջ տեղադրվում են ձեռագործ իրեր, չրեր, մուրաբաններ, թեյեր, արցախյան անարատ մեղրը, որնի դեպ շատ է պահանջված։ Ամեն անգամ նոր արտադրանք է տեղադրվում։ Մեծ այդ զրույցում տեղեկացրեց Ինան։ Այնքան լավ արտադրողներ ունենք ու այնքան լավ ապրանք, որոնց մասին քչերը գիտեն։ Մենք ուզում ենք, որ เป զի Արցախցի արտադրողի անունը ճանաչելի լինի, ասում է զրուցակիցս։ Գործարար աղջիկները արտադրողների հետ նախորոք ձեռք են բերում պայմանավորվածություն, սակայն լինում են դեպքեր, երբ արտադրողներն իրենք են համագործակցության առաջարկանում։ Տարվա 4 եղանակներին համահունչ բոքսերի մեջ տեղադրվում են համապատասխան ապրանքներ։ By4 Արցախի հետ տեղական արտադրանքով բոքսերը ապահով հասնում են աշխարհի ցանկացած վայր։ Բարև ձեզ, այսօր դուք Հանրային ռադիոյի Գործար Արցախ հաղորդաշարի հյուրն եք։ Սովորում եմ Արցախի Պետական Համալսարանում մագիստրատուրա առաջին կուրս կառավարման տեղեկատվական համակարգի մասնագիտությամբ։ Ինա ջան, Դուք մասնակցել եք վերելք ծրագրին, որը կոչված էր խրախուսելու երիտասարդ գործարարների։ Նախ սկսենք նրանից, հետո արդեն անցնենք ձեր գործնեությանը։ Վերելք ծրագրի մասին իմացել ենք սոցիալական հարթակներից, կազմակերպում են 6-ամյա դասընթացներ տարբեր ոլորտներին վերաբերվող, սկսած բիզնեսից մինչև մոբայլ ծրագրավորում։ Մասնակցել ենք այդ դասընթացներին, հետո իմացել, որ եթե գաղափար ունենք, կարող ենք ներկայացնել լավագույն գաղափարներ ծրագրերը կֆինանսավորվեն։ Ես ու ընկերուհիս մասնակցեցինք, մեր գաղափարը ներկայացրեցինք, ինչև ժյուրի անդամներին ներկայացնելը մեր ծրագիրը, նախագիծը։ Մեկ շաբաթ ճամբար ենք ունեցել, դրսից հravirված են եղել լավագույն մասնագետները, իրենց հետ մեկ շաբաթը աշխատել ենք, մեր ծրագրի բաց կողմերը լրացրել ենք ու հետո ներկայացրել ժյուրին։ Հիմա այն ծրագրի մասին, որը հավանության արժանացավ, դա կոնկրետ ձեր բիզնեսն է։ Ինչպես այդ մտահղացումը առաջացավ այն գործով, ինչով հիմա զբաղվում եք։ Պատերազմից հետո, երբ եկանք Արցախ, միտք առաջացավ, որ պետք է օգնել Արցախին, քանի որ Արցախում կան շատ արտադրողներ եւ կան շատ լավ արտադրանքներ, որոշեցինք, որ պետք է դա դրսում տեսանելի լինի, որպեսզի բոլորը իմանան, որ Արցախում կա նման արտադրանք, նման արտադրողներ ու Արցախում ապրում ու աշխատում են։ Ու պատերազմից հետո, քանի որ մեծամասնությունը կորցրել էր իրենց սպառման շուկան, որոշեցինք իրենց միջոցով, իրենց արտադրանքը բոքսի մեջ ներկայացնել։ Մեր նախագծի անունը Buy for Artsakh է։ Buy for Artsakh բոքսը իրենից ներկայացնում է Արցախի տարբեր արտադրանքներ իր մեջ։ Ինչ արտադրանքներ են։ Օրինակ կան ձեռագործ իրեր, թեյեր, մուրաբաներ, չրեր, մեղր, այսինքն 4 ուտելիքներն ու ձեռագործ ապրանքները, որպեսզի կարողանան քեշտ արտահանել դեպի տարբեր պետություններ։ Ծրագիրը նշեցիք, որ սկսել եք բոլորովին վերջերս, սակայն արդեն հասցրել եք այն դուրս հանել երկրի սահմաններից դուրս։ Երբ արդեն մենք պատրաստ էինք, բոլոր քայլերը վերջացրել էինք, ստեղծեցինք Instagram-ի ու Facebook-ի էջ, դեռ սկզբից չենք տեղադրում էր բոքսերի նկարները, հետո երբ արդեն բավականին հետևորդներ հավաքեցինք ու երբ արդեն սկսեցինք ներկայացնել մեր product-ը, դրսի մեր հայրենակիցների մոտ հետաքրքրություն առաջացավ ու բոլորը անդադ գրում էին, հարցնում էին, ինչպես պատվիրեն։ Մենք քայլերի հետ հաջորդականությունը հացատրեցինք ու արդեն մի քանի պատվեր ուղարկել ենք Գերմանիա, Ֆրանսիա, Ամերիկա, Երևաններ ենք ուղարկել։ Բոլորի մոտ հետաքրքրություն կա, բոլորին հետաքրքիր է Արցախի արտադրանքը ու շարունակում ենք նույն տեմպերով, որպեսզի ավելի շատ պատվերներ ունենանք, ավելի շատ դրսում իմանան Արցախ բոքսերի մասին, պատվիրեն։ Սա նաև մի քայլ է Արցախը ճանաչելու առումով Չգիտեմ ինչքանով մեր մոտ կհաջողվի, բայց հույս ունենանք, որ որոշ չափով Արցախը տեսանելի կլինի դրսում, դրսի միջազգային շուկայում կլինի Արցախի արտադրանքների մասին, Արցախի արտադրողների ու այդ արտադրանքների մասին կսկսեն խոսել։ Ու հույս ունեմ հաջողություններ կգրանցենք, արդեն կունենանք մշտական համագործակցություն մի շարք կազմակերպությունների հետ։ Արցախյան արտադրանքը նշեցիք, որ զետեղված է այդ բոքսում։ Կոնկրետ, ասենք, արձագանքներ կան արդեն ինչ են ավելի շատ պահանջում, որն է ավելի շատ դրսում պահանջված։ Մեր բոքսը gift box է, այսինքն surprise է, դա իրենք չեն իմանում ինչա իր մեջ ներառելու, քանի որ արտադրողների շատ են, արդեն իրենք են մեզ դիմում, որպեսզի իրենց արտադրանքն էլ բոքսի մեջ ներկայացնենք, որ որպեսզի բոլոր արտադրողներին կարողանանք ընդգրկել ամեն ամիս բոքսի պարունակությունը փոխվելու է, որպեսզի ընդգրկվեն տարբեր արտադրողներ։ By for Artsakh ինքը հենց ասում է for-ը 4-ը, այդ նշանակում է, որ տարվա եղանակներին համապատասխան, ամիսներին համապատասխան բոքսի պարունակությունը կփոխվի ու ավելի շատ արտադրողներ կընդգրկենք։ Ես ուզում եի նաև հարցնել, այ այս պահին կոնկրետ արտադրողների հետ դուք համագործակցում եք, ինչպես եք այդ գործընթացը իրականացնում, նախորոք պայմանավորվում եք, թե ձերք եք վերում արտադրանքը, ասենք, խանութներից։ Չէ, արտադրողների հետ նախորոք երևի 6 ամիս աշխատել ենք տարբեր արտադրողների հետ, ուսումնասիրել ենք Արցախի շուկան, ինչա արտադրանքներ կա, նաև արտադրանքի որակն է կարևոր, այստեղ առաջինը որակով ապրանքներն ենք նախընտրում ընդգրկել, արտադրողների հետ համագործակցել ենք, ներկայացրել ենք մեր պայմանները, մենք իրենցից ենք ձեռք բերում, հետո ընդգրկում բոքսի մեջ, եթե պատվեր ունենում ենք։ Հայրենիքում ապրելն ու արարելը ինձ համար մեծագույն երջանկություն է, ասում է Ինան ու շարունակում. հատկապես պատերազմից հետո անհրաժեշտ է, որ մեզանից յուրաքանչյուրը ինչ որ քայլով, թեկուզ եւ փոքր, բայց աջակցի Արցախի ճանաչմանը։ Մենք պիտի աշխարհին ապացուցենք, որ արարող ու պրպտող ազգ ենք ու դրա համար ոչինչ չպիտի խնայենք։ Երիտասարդ գործարարի խոսքը գործ դարձավ եւ այն, որ հայրենական բարձրորակ արտադրանքն այսօր հասնում է արտասահման, թերևս դրա ապացույցն է։ Սակայն սրանով չեն սահմանափակվում գործարար աղջիկների ցանկությունները, մեծ պատվերներ ունենալուց եւ կայուն եկամուտ ստանալուց հետո բիզնեսի 5%-ի շահույթը կտրամադրվի սահմանամերձ գյուղերում ապրող երեխաներին։ Հուսանք աղջիկների այս ցանկությունն էլ շուտով իրականություն կդառնա։ նշեցիք, որ ծրագրավորող եք եւ ձեր մասնագիտությունը որքանով է ձեր գործում ձեզ աջակցում քանի որ ես մասնագիտությամբ ծրագրավորող եմ ու տիրապետում եմ այդ սոցիալական հարթակների գործիքներին ու հիմա երևի բիզնեսի գաղտնիքը դա սոցիալական հարթակներում ինչքան ակտիվ ես, ինչքան ճիշտ ես ներկայացնում, ճիշտ գործիքներ ես ներկայացնում, այնքան քո բիզնեսը կարելի է ասել, որ կհաջողվի։ Երևի առանց այդ գործիքների սոցիալական հարթակների Բիզնեսի 90%-ը կձախողվի, եթե չօգտագործենք սոցիալական հարթակներում, քանի որ հիմա երևի աշխարհի 90% օգտվում է սոցիալական հարթակներից, հենց սոցիալական հարթակների միջոցով են տեղեկանում, որ օրինակ Արցախում կա Արցախ Box, նշեցիք, որ ընկերուհու հետ եք գործը սկսել, որտեղ եք աշխատում, առաջին անհրաժեշտ параգաններն արդեն ձերք եք վերել աշխատելու համար։ Քանի որ ես նաև աշխատում եմ մասնագիտությամբ ծրագրավորող եմ ու աշխատում եմ իմ ոլորտում, աշխատում ենք բիզնեսը եւ գործը համատեղել։ Այս պահին մենք աշխատում ենք տանից, եթե պատվերներ ենք ունենում, տանը պատրաստում ենք ու արդեն առաքման ընկերությունների միջոցով ուղարկում ենք տվյալ երկիր։ Հետ պատերազմյան Արցախում գործարար կյանքը ակտիվացել է, աշխուժացել է, սա ձեր կարծիքով հատուկ նպատակ է, այ օրինակ ձեզ վրա օրինակը բերենք, որ ապացուցենք, որ հայի ոգին անկոտրուն է եւ նա իր հողում պիտի մնա։ Շատ ճիշտ նշեցի, թե սա ինձ համար նպատակ է, առաջին հերթին նպատակ է, որպեսզի վերջապես ճանաչեն Արցախը, պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի մեր քայլերով, մեր գործողություններով ինչ կնպաստի մեր Արցախին, Արցախի զարգացմանը, մեր ուժերը պետք է օգտագործենք օգտագործենք եթե կարող ենք բիզնես ոլորտում, եթե գիտելիքի ոլորտում, պետք է ապացուցենք աշխարհին, որ Արցախը կա, միշտ լինելու է, Արցախում միշտ հայը ապրելու է։ Գործարար կյանք մտնելը որքանով դյուրին, նույնքանով էլ դժվար է դուք քաջ գիտակցելով մտել եք գործարար կյանք։ Ինչիշն ասած, գրիվ նոր եմ, նոր եմ սկսել ուսումնասիրել բիզնես ոլորտը։ Մեր ֆինանսավորողները ՀԵԴ Գրասենյակը, ով ֆինանսավորել է մեր այս ծրագիրը, ամեն հարցում օգնում է, ամեն հարցում էլ կողքին են։ Իմ առաջին քայլերը արել եմ վստահելով հենց իրենց, որովհետև իրենք ամեն հարցում աջակցում են ինչեւ որ արդեն ես հունի մեջ ընկնեմ ու արդեն ինքնուրույն կարողանամ ցակող խնդիրներին լուծում տալ։ Եվ առաջկա ձեր ծրագրերի մասին, եթե գախնիկ չէ առաջկա ծրագրերի մասին նախատեսում եմ, եթե ունենանք շատ պատվերներ, այսինքն ոչ միայն անհատները պատվիրեն, այլև նաև կազմակերպությունները։ Մեր արտադրանքի 5%-ը օգտագործենք, նվիրենք Արցախի սահմանամերձ գյուղերում ապրող երեխաներին, չգիտեմ, ինչ որ կերպ իրենց ուշադրություն դարձնեն, որպեսզի իրենք զգան, որ մենք էլ ենք իրենց կողքին ու մեր բոքսը նվիրենք նաև իրենց։ Այսինքն, եթե ունենանք մեծականակ պատվերներ, կկարողանանք նաև իրականացնել մեր այս միտքը։ Հավատում եք, որ կունենաք, ինչպես դուք նշեցիք, մեծականակ պատվերներ, ինչ են հուշում առաջին քայլերը։ Ինձ թվում է, այո, ամեն ինչ լավ կլինի ու եթե ճիշտ քայլերով առաջնորդվենք, ապա by for Artsakh box-ը մեծ հաջողություններ կգրանցի։ Ինչու by for Artsakh-ն իր Արցախի համար, ֆորը նաև համար, ֆորը նաև տարվա 4 եղանակներն է խորհրդանշում։ Երկու դեպքում կիրառվում է։ Շնորհակալ ենք մեր հրավերն ընդունելու համար, շնորհակալություն ձեզ ձեր գործունեության համար եւ այն մտահղացումների, որոնք փորձում եք կյանքի կոչել, հատկապես սահմանամերձ գյուղերում ապրող մեր բնակչության համար, որովհետեւ այս քայլով, ինչպես դուք նշեցիք, կապացուցեք, որ մենք ապրում ենք նաեւ նրանց հոգսերով։ Ձեր գործերին միայն ու միայն հաջողություն ենք մաղթում։ Շնորհակալություն հրավերի համար, շնորհակալ բարեմաղթանքների համար։ Այսպեսին էր գործարար Արցախն այսօր հաղորդման հեղինակ ու վարող Վարսիկ Հարությունյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։